نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا تالتنين شاشد دوتنا المحرم hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 46 wanda yayi daidai da 22 da watan 7 2024 miladiya in tarihi ya inganta kamar da aka saba a kowace rana mai kamar ta yau ta litinin muna gabatar da karatun adda'u waddawa na ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na al-furqan da yake wannan unguwa ta maboyar ana ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. wanda wannan kuma shine darasi na 45 a jerin darussan mu da yardar Allah subhanahu wataala na kowane mako muna fata wa Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci ya kuma nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata a satin da ya gabata mun karanta zancen al-Imam Ahmad daga daga Wahab yake cewa annar rabba azza wa jalla qala fi ba'di ma yaqulu li bani isra'il إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإذا وصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولأنتي تبلغ السابع من الولد يوضا متاشف الأرمال ديكي تيوى وذكر أيضا أن وكيع الإمام أحمد يا أنبتا أتكل لتافنسا آه، دقا وكيع الإمام أحمد أتكل لتافنسا الزهد daga daga alwaki yake cewa haddathna zakariya zakariya ya ba mu labari an amir daga amir qala yake cewa katabata aishatu ila muawiyata aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi sallam, Allah ya kara mata yarda ta rubuta zuwa zuwa muawiya bin abi sufyan tace amma ba'd bayan haka fa innal abda sajide tabbas bawa idza amila bi ma'siyati Allah in har yayi ta'amuli da saban Allah ya aiwatar da saban Allah ada hamiduhu minan nasi zamma masu yabansa a cikin mutane sai su koma suna sukarsa Aisha Allah ya kara mata yarda matar shugaban halitta ta ruta wa Muawiya dan Abi Sufyan cewa ka sani ba إذا إذا عمل إن العبد إذا عمل بمعصية الله باوا الله إن حري أيوة الدسابن الله أبند الله يحرن تامسا عاد حامده ذما ما سيبنس سنكو ما سنا suna sokarsa suna aibata sa mutanen da suke ruɗa sa a baya suna cewa sai wani sai kai sai kaza sai kaza in ka cika saban Allah subhanahu wataala kuma sai su dawo suna sukar ka suna gayin maganganu akan ka wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala a rayuwa malce wa zakara abu nu'aym an salim bin abi bin abi ja'd abu nu'aym ya ambata ya rubuto a cikin littafinsa daga salim dan abi Allah ya kara masa rahma ana ana abi darda daga Abu Darda sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam eh, wanda yake yana wa'azi mutune mutune wanda yake na cikin sahabbai manya Abu Darda qala yake cewa liyahdhar liyahdhar imru'un an tal'anuhu qulubul mu'minin liyahdhar liyahdhar imru'un an tal'anuhu qulubul mu'minina yace bawa mutun ya kiyaye yayi taka tsantsab da aiwatar da saban Allah saboda kad a wayi gari zukatan masu imani suna tsine masa mutun ya kiyaye abunda zai jawo zukatan masu imani suna tsine masa albarka min haythu la ta inda bai sani ba tsinuwa ta ko ina tana zo masa thumma qala sai shi abu darda yace atadari mimma hadha shin kun san me zai jayo zuciyar masu imani ta dinga zagar tana tsinewa mutum qultu sai muka ce la saboda ya zauna na a makarantar annabin Allah yayi karatu gaban shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kan kasar makarantar shugaban halitta ne da akwai tarin karatu da fa'inta tare da shi kuma yana cikin mutanen da Allah ya yarda da su sai ke cewa innal abda yakhalu bi ma'asillah dan annabi adam mutum zai dinga kebancewa yana saban Allah in yana cikin al'umma ana zaune zaka shi mutunan kirki bawon Allah zaka zaka ce kamar dan uwa annabi salih ne mutunan nagartacce ne amma yana kebancewa ba kowa to kuma sai dinga mu'amala da saban Allah sai ga yana can yana can yana kalle kallon abin da bai kamata ba ba san hukumar karatun ba a cikin mutane zai yato mutunan kirki ne zaka ce wannan in ka mutu ka masa gada ya ka zai kula da su amma yana kebancewa shi kadai ba wanda ke ganin sa sai Allah sai da mutu kuma yana saban Allah subhanahu wataala irin wannan ne hadisi ya tabbata da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai su al'umma da Allah zai sheke aikin su a ranar tashin kiyama ga su sun zo sun yi sallah sun yi azumi sun yi aikin hajji sun yi zakka sun yi sun yi sun yi ayyuka na alkhairi duk dangin alkhairi da ka sani annabin Allah ce sun aiwatar amma kuma in aka je alkiyama sun zo da turin lada kamar jabal tihama dutse ne mai girma lada mai dimbin yawa ana zuwa alkiyama sai Allah ya ta'aluha haba'an mansura sai Allah ya sanya wannan ladar kura abu shekewa kamar ka san an tara ƙasa an diko an duba a cikin kwano a cikin iska yana bi ana sheka ta za a sheke wannan wannan ladar sai a wayi gari ba lada ko dai a cikin littafin suna aikin alkhairi sai sahabbai hankali sai tashi sai suka ce ya annabin Allah sifanta muna su dilluhum lana ya annabin Allah fada mana su mutane wane irin mutane ne wa'annan da hakan za ta faru su gaban Allah kuma bayan sun yi aikin kirki a duniya kada mu fada cikin su mu sani ba sai annabin Allah ya ce amma ƴan uwanku ne yadda kuke kuke yadda kuke sahabbai eh, kuna karatu kuna ibada su ba suna yi suna yin ibada sai dai matsalar ku da su shine bambancin ku da su idan suka keɓance ba mai ganin su suka samu damar sabon Allah sai su aiwatar ko kuma shiga karatun in ba mai ganin su to za su iya aiwatar da sabon Allah amma in ko suka shiga cikin mutane to ka gan su mutanen kirki Allah ya kare mu da irin wannan sifar to shine Abu Darda sai yake cewa eh ku kiyaye abin da zukatan bayin Allah za su tsine muku zuciyar ce za ta tsine maka baka sani ba yace ku san me yasa suka ce a'a sai ce saboda in yake banta ba mai ganin sa ga sabon Allah sai ya aiwatar yake shigo cikin mutane gana kana kallon TikTok ma sai ta hadda kai yanzu wanda kana TikTok kin nan subhanallah eh <laughs> ai kaza ne wannan bai da kyau kaza amma yana tafiya shi abun da yake kallon ya ta abun da kake kake aiwatarwa Allah roba mana abun da kake yi na sabon yake yi shi na sabon Allah ya fi naka muni amma ba shi baya baya nuna ba to wannan musiba ce sai ya ce fa yulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina sai Allah ya sanya kiyamar me wannan sifar a cikin zukatan bayin Allah da kana ana son ka amma sai ga an waye gari ina kowa yare ina idan kaga mutun ya taso yana da'awa Allah ya tsare mu yana karantarwa yana aikin alkhairi ko ba ma da'awar kaɗai ba hatta aikin alkhairi na addini idan kaga mutun yana aiwatarwa sai kuma kaga an komo mutane suna kinsa to ba shakka yana karantar da mu cewa wani abu yake na sabon Allah bayan idanun mutane Allah ya rufa mana asiri sake cewa fa yulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina min haythu la yash'ur sai Allah ya sanya kyamarsa a zuciyar masu imani ta inda bai sani ba wa zakara abdullahi bin ahmad fi kitab Zuhud. abdullahi dan ahmad dan imamu ahmad bin hanbali Allah ya kara masa rahma ya ambata a cikin littafin sa a cikin littafin babansa az zuhudu li abi eh, littafin mahaifinsa an Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin yana cikin manyan tabi'ai ai mun san tabi'i ko tabi'i shine wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce wannan ya ga annabin Allah to sai kai baka ga annabi amma ka ga sa to sunanka tabi'i shine mallaqi as-sahaba wanda ya game da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to muhammad bin sirin yana cikin mutanen da su ga sahabban annabi sun ga yage wanda su ga sahabban annabi bai wanda su ga suka ga annabin da kansa shi muhammad bin sirin ya yi zamani daya da mutanen da sun ga manzon Allah amma shi ba bai ga annabi ba sai dai ya ga wanda su ga annabin rahma kuma malami ne cikin manyan malamai cikin manyan malaman tabi'ai ana sanya shi cikin zumra ta malamai to abdullahi yake baiwa muhammad bin sirin cewa annahu lamma rakibahu yana ba da labarin muhammad dan sirin malami ne yace lamma rakibahu addain lokacin da bashi ya masa kaka gida bashi ya ya jibgu a kansa bashi ya masa yawa ai musan san bashi ko Allah ya tsare mu da shi ka san bashi ke sa mutun ya sake hanya <laughs> bashi ke sanya mutun ya sake masallaci haka ne bashi yana sa mutun ya daina ababe da dama wallahi Allah ya rufa muna asiri yace lokacin da bashi ya ya taru a kansa kuma bai samu abin biya ba ya tammala lidhalika sai shiga cikin bacin rai da kuma cikin bakin ciki sai damuwa da bakin ciki da bacin rai ya kama sa har ya hana sa ya hana sa kwana ka sa akwai lokacin da in abubuwa suka yi maka yawa na bacin rai kwanan ma baka san yana zuwa ba eh kwanan ma baka san yana zuwa ba sai mutun ya kwanan ma sai kwanan ka konwalke Allah ya rufa muna asiri fa qala sai yake cewa inni la a'rifu hadha al-gham yace ni na san dalilin wannan damuwar da bakin cikin da rashin lafiya da kunce nake ciki abin da yasa Allah ya hana min biyan abin abun biya wannan bashin da kuma damuwar da take cikin zuciyata kasan rashin lafiyar zuciya ya fi rashin lafiyar gangar jiki wahala da Allah ya jarrabe mutum da rashin lafiya na gangar na zuciya to gwara rashin lafiya na zuciya na jiki saboda zuciyar in ba ta da lafiya ba da in akwai damuwa a cikin ta to abinci ma ba za ka yi shi ba haka ne amma Allah gaske mutum bai da lafiya cikin shi ne bai da lafiyar ba zuciya ba sai gaskiya tashi dan kaza daya ya tada exotic guda ya shege kuma bai da falahiya <laughs> amma in zuciya ba ta da lafiya to baka da baka da appetite cin abincin to yace na san dalilin da ya sanya Allah ya hana ni biyan bashin abun biyan bashin sana kuma damuwa ta te kaka gida a zuciyata yace bi dhanbin asabtuhu منذ 40 sana yace wani laifi ne zibi ne nayi bi tsawon shekara 40 saban Allah ne nayi na saba wa ubangiji na ne a baya ba fa yanzu ba yanzu fa sahabi tabi'i ne malami ne amma a baya yayi saban Allah yayi saban Allah a baya yayi yayi saban Allah wannan saban Allah tsawon shekara arba'in da yayi sa yanzu ne wannan abin yake bibiyar sa ai kaga dalilin rubuta wannan littafin saboda mi tambaya ce da aka shi kai, jawziya ko akan rashin natsuwa da kuma damuwa sai yake rubuta ya rubuta wannan littafin sabon fa Allah ne baya shekara 40 karantan baya sai a yanzu ne kuma maitan abun yake taso masa sai Allah ya tara masa damuwa a zuciya bashi ya masa yau kuma aka hana sa abun biya wannan abuba ce da azaba ce akwai wani mutum da yaje ya zina wani mutum ne Allah ya kare mu da sabon Allah ya lalata diyar mutane ba taba sanin da namiji ba sai a kansa ya lalata ta kala a ƙarshe da Allah ya tashi masa ukuba sai da Allah ya tera masa ukubat saboda ya san mu gano illar in sabon Allah yayi aure ya auro wata mata suka tare da ita aka zo kwanciya sai tarar da ita ba ba budurwa kuma alhali budurwa ya ya auro ta sai ce ya akai ta ce do kai ma ya akai ya akai ya akai da baka taba ya kasa hakan <laughs> eh, sai aka muruwa mu junan mu asiri a cigaba da rayuwa aka wuce wurin malam ana tafe rayuwa rayuwa bayan wasu shekaru kusan shekara goma sha mai gadin gidansa ya ma 'yarsa faɗe mai gadin gidansa ya yi wa 'yarsa fyaɗe ya tsere ba ta ma kai ɗiya mace ba duka batai shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu ba ya lalata ta ya gudu ya shiga cikin damuwa da kunci ya je ya gaya wa mahaifiyarsa sai ya tarar da uwar tana kuka lafiya ƙaunar kace ta ja wani abun kunya ga ta cikin shege gare ta sai ce Allah ɗaya ne fa na yi yanzu uku aka yi min Allah ni fa ɗaya ne na yi uku fa yanzu aka yi min kowa cikin ya tafi a makarantar su yariyar ta nuna masa wanda ya mata cikin kai yanzu kai ne kan wacce ka zai ce an yi ta kai ka kai ƙara sai ya tuna irin abun da ya faru shi ma lokacin da yawa wannan yariyar wannan cin mutuncin ya bata ta haka yawa iyayenta ana so a karantar da mu cewa fa shi fa saban Allah in kai to abun yana bibiyar ka Allah ya kare mu Allah ya kare mu to zamu ga za mu zo mu ga maganganun malamai akan wannan nukutar ta cewa saban Allah yana bibiyar mu to gashi Muhammad bin Siri yake cewa bashi ya tattaru a kaina har ya hana ni barci bana cikin natsuwa da sakewa bana walwala nace na san dalilin da ya sanya cikin wannan kunci dalilin shine baya a rayuwata ta da na saba ma Allah tsawon shekara 40 baya na taba yin wani sabon Allah guda bi zambin zinibi guda ɗaya nayi wanda kuma ni a nawa da tunani shine salar duk wannan kunci nake cikin rayuwa <laughs> ta ashe ko din haka ne mutane da masu shirya nan gaba akwai bala'i <laughs> wallahi lazim in dai kan abun yana bibiyar mutum ko to nan ta gaba nan gaba akwai bayani rabi wannan Allah ya sa mu wani lafiya ai ba dan da Allah yake yafi abubuwa ba ko to da rayuwar nan ba za ta yi kyawu ba malike cewa wa ha huna eh, nuktatun daqiqa nan, akwai wani karatu mai tarin muhimmanci da ya kamata a mayarwa da hankali ya gulutu fiha an-nasu fi amrin tammi wannan mutane da suna kuskuren fahimtar labarin sabon Allah mafiya yawan al'umma ba su fadinci hadarin saba ma Allah ba galiban kinmu ba mu gano kuskure da kuma hadari da musibar da ke tattare da ka saba ma Allah ba yanzu dan Allah bari in tabe ku misali malazara ce bil isharatu allazi ya yafhamu da da kwatance da misali mai hankali ke ganewa kai ne kake da mai gida a shago a kasuwa da ya sanya maka kaya ya baka jari an gina maka gida ya aura maka yarsa ya saya maka mota ya baka kudin kasuwanci ya fidda ka daban to kuma sai zaka yace to wani ina son kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma kuma kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza to yanzu wannan abun da yace kai baka yi ba sai kuma ka dawo kana yin ababin da ya hana ka ya kake tsaman za ku yi da shi na'am za ku mi za ku bata zai daina ganin mutuncinka na farin ko kimar ka da mutuncinka ta zube to haka dan annabi adam daga lokacin da yake saban Allah duk wata kimar ka Allah ya sa kai ne alhudud wajen karatu ko in kai magana ko gidanku aka saukar da littafi ne in dai zaka dinga saban Allah wallahi baka da kima daraja wajen Allah ka kalli dan annabi nuhu kalli baban annabi ibrahim kasan akwai mutanen suke fakewa da dalibtaka ta ilimi da malinta suna sabon Allah Wanda sakirci ne da wawanciyar cewa ba su fahimci abin da suke karantawa ba wani ku za ka yi mai kace wani fi tsoron Allah abu kaza bai da kace kai yo ai malamai ma kuma kuna yi ai malam wani ma yana yi to ka fahimta dan malam wani fa ba shi bane annabin da Allah ya turo maka shi annabin da Allah ya turo maka bai wannan abun kuma shi da abun koyi gare ka ba malam ba shi ba malam karka da shi karatun da yake faɗa maka Allah ya dace da mu malaita to anan akwai wani karatu mai girma da mafiya yau mutane su su fahimci sha'anin sabon Allah ba sai ce wahiya annahum la yaruna ta'thirahu fil hayy shine mafi yayin mutane suna saban Allah amma ba su ganin tasirin abun a lokacin da suke rayuwa actual ba sa gani sai ga mutum gashi yana zina yana shan giya yana kaza yana kaza amma kuma Allah na ta buɗa masa al'amarura na rayuwa sai ga kamar wanda bai fahimci karatun ba sai ga ah to ashe kenan saban Allah bai hana Allah ya baka arziki tunda Allah ya ba sa wannan min babil istidrak istidraj ne Allah ke masa Allah ya masa shigo shigo ba zarhi ne radda Allah ya kama sa na rantse da Allah sai ya zai maka abun tausayi radda Allah zai kama sa wallahi alazim zai zama maka abun tausayi an bai wasu mutane a ƙasan nan ba zan gama sunaye ba amma duk wanda ya sani ya sani Allah ya ba su jagoranci na wasu ga cikin al'ummar ƙasar nan suka yi duk abin da suke yi akai zalunci iyakar zalunci aka sanya lati za mutane kuka amma a ƙarshen al'amari Allah yana barin su tara duniyar da dukiyar ko sai sun tara kuma sai Allah ya jarrabe su da jarraba kala kala ko Allah ya jarrabe su cikin iyansu a samu yara ba su da lafiya duk abun da aka tara ta hanyar zalunci sai ya kare wajen neman magani kuma za a samu lahiyar ba ai gumbacin ne na sa gaba ko ko kuma shi wanda ya tarin Allah ya tarbe shi da rashin lafiyar ya je yaran kuma su hada a mai magani da kudin sa yaran sai su hana masa magani da kudin sa sai zaman to kudin ba sa da amfani ya walakaita ya ya abun nan kai fa akwai wanda gidan zaba sai ya kagare sa wallahi duk kaddarsa sai ya tsira ta a duniya duk abin da ya tara sai ya komo gashi da yana ba da haya yanzu kuma shi ake bai wa haya wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas sai mafiya yau mutane suna sabon Allah amma ba sa ba kamar magani ba ne sha yanzu biya yanzu a in kai sai Allah ya daga maka har kafa sai ka manta la yadullu rabbi wala yansa Allah baya mantuwa kai ka manta sai lokacin da kai ka manta al'amarin ka kama wata sha sai Allah ya kuma ya kawa ka akan wancan abin da kai a baya mun bace karatun sai ya ce wa qad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa wani lokaci tasirin sabon Allah yana jinkiri sai har mutun ya manta amma ba shi Allah bai manta ba wa yadhunnu al-abdu annahu la yughabbiru ba'da zalik sai bawa ya dinga tunanin ba wata kura da za ta taso bayan wannan kamar ya sha ya wuce ai na rantse da Allah ina rantsuwa da wanda ya daga san ba tare da wata gimshiki ba ba yadda za a yi ta diyar mutane ka koya ta ka sa cikin sana'a ta zina kuma kai Allah ya barka ka sha alahiya wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba wallahi al'adin ba zai kana ganin kai kai aure da diyan ba, ba zai yi ba ba zai yi ba bala akwai mutanen da ba akwai mutunan da bai da sana'a sai saban Allah zina kawai da yaran mutane ya tara dukiya kamar ta ci kanta yayi duk abin da yayi yara ya haifa ya tara yara ga yaran gaban sa wasu an tura su ture wasu ai musu kaza an sa kowanne ƙarshen al'amari kuma duk ba da yansa bane duka <laughs> eh duka ba dai na dai ba ɗaya na ɗauka wani ɗan babu ɗaya wannan wani ɗan nasa ne kaga tasirin saban Allah ko sai je saba ma Allah a wani wuri sai kuma Allah ya bisa da ta kulli sai zaman to sai Allah ya azabta da shi yana wahala akan iyan mutane Allah ya sa muna harawo abinda malai yake so mu gano anan cewa mafiya mutane sun yi wa wannan abin mummunan fa'inta shi ba Allah in kai masa ba nan fa nan take bane yake maka a'a yanzu fir'aun da ta addanci da ya kafirce yi abin da duk yayi kadibai tarihin kissar fir'auna yana zalunci da ta'addanci tun kafin ayi annabi Musa eh tun kafin ayi annabi Musa yake dan iska ya ci gaba da iskancin a haka Allah ya kyale sa aka zo aka haye annabi Musa ya bi duk wata hanya da zai ka karshen annabi Musa ya bi ta Allah bai yarda ba aka zo aka haye Musa ya girma a gidansa ya gudu ya bar garin ya je can ya shekara goma ya dawo a kana kuma sai Allah ya kama sa kuma bayan Musa ya shekara 40 kuma ci karatun ba sa kun gane karatun ba mutanen annabi nuhu shekara dubu ya ba shekara 50 shekara ɗari tara da shekara 50 yana wa'azi amma fa lokacin da suka yi abun Allah bai azabtar da su ba kyale su Allah ya sada ga shekara wannan dubun ba shekara 50 fa kaba at-tufan sai Allah ya turo ruwa suka halakar da su kai kai tsammanin wai in kai sabon Allah kai tsaye ne Allah yake maka ukuba a'a Allah kyale kai ke sai ka manta ka saki ci ne kana ta rayuwa sai Allah ya bika ta kulli Allah ya rufa mana asiri Allah ka gafarta mana kurakuran Allah ka gafarta mana kurakuran yace wa yadhunnu al-abdu annahu la yughfiru ba'da dhalika sai bawa ya dinga tsammani yana zaton cewa ba wata kura da za ta taso bai wannan wa annal amra kama qala alqa'il kuma yana tunanin cewa fa al'amarin Allah kamar yadda wani mawaki yake faɗa ne yace idza ma lam yughabbir ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da alwuqu'i ghubaru eh, in har ka canga ta faɗi bata tayar da kura ba idan bango ya rubce ƙura ba ta tashi ba lokacin da bangon yake faduwa to bayan bangon ya faɗi kuma ba wata ƙura za ta tashi kum <laughs> kun ba tawza idza lam yughabbir ha'idun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubaru in bango ya jubje ya faɗi ƙura ba ta tashi ba a lokacin da yake faduwa to bayan faduwar ginin kuma ba a wata ƙura da za ta tashi malam ko ba ga bane ka duba gini katanga ko daki in kaga an zo an buge shi kura bata tashi ba lokacin da ake buge shi so fa dan an buge wannan daki kake tsammanin kuma akwai wata kura za ta tashi to sai suna tsammanin kamar al'amarin haka ne shi kuma al'amarin Allah ba haka bane yace wa subhanallah malan yana mamaki wannan kalma litta'addud malan yana mamaki sai tsarki ya tabbata da Allah ma ahlakat hadhihi al-baliyatu min al-khalq diyawa daga cikin mutane wannan tunanin wannan musibar ta halakar da su tunanin cewa fa in kai Allah ba zai maka ba in ka saba ma Allah Allah ba zai ba zai bi ba zai maka hukuma ba akwai hukuma da Allah yake wa mutum tun ba je kiyama ba to shine wake cewa ma za ahlakat hadhihi albaliyatu min alkhalq ai wannan tunanin na cewa saban Allah in aka yi Allah baya ukuba a kusa to ya halakar da mutane ta dama cikin halittun Allah sai to kam azalat min ni'matin kuma ni'imomi da dama sun gushe da dalilin sabon Allah malam akwai fa mutane da dama da Allah yake musu nema ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta mutunci kaga mutunci ba wani ba ce ba mutunci ma ni'ima ce ka zo ka nemi bashin a baka wallahi wata ni'ima ce akwai da fa in ya shekara neman bashi wallahi ba bai bashi ba ga bane saboda bai da mutuncin ala na mutane ballan zina ba su to da kudin da ilimin da ayyan da mutunci da kwacece duka saban Allah yana jawo gushewar su sai mutum da yana cikin mutane mutum ne mai mutunci amma dalilin saban Allah sai Allah ya Allah ya halakar da su ina fatan mu fahimta karbi banu Isra'ila suka saba mu Allah sai Allah ya halakar da su duk wanda zai saban Allah to Allah yana sanya nemar ta gushe masa kuma ko ko za ka dibi kasar nan da muke rayuwa a ciki wannan kasar da ta mu ta Niger taribishiya gororin da suka gabata a baya ba na ce duka ba wallahi akwai mutanen kirki akwai salihai daga cikin su mutanen kwarai wanda Allah ya sanya wa rayuwarsu albarka amma wasu daga ciki mafiya yawan su yana da wuya ka tara goma ka suke tara duk suna sabon Allah ba yana da wuya ka tara cikin su tara cikin goma tara ba sa saba ma Allah subhanahu wataala ko ta hanyar zina da matan mutane a office wannan dai ba ne sananne a kasan nan eh ita bi yawa ta hanyar zina da matan mutane a kai ba Nijar ce ta kai in ba dai Allah ya sanya muna cikin wata kasar da ba mu san incin kanmu da mutuncin kanmu ba ko haka Allah shi yahi muna ce da Allah lahira akwai akwai akwai bayanai ka tar da mutum jagora na al'umma kai da Allah ya bai wa jagoranci misali ba zan ba da misali daya wanda abane wanda ya shafa ruwa kowa ya sani ba lafi da an fada take zaman to izna da wasu mutane nan gaba sai ga an mutum inspector a bangaren goko ko kuma ko kuma director regional ko kuma cikin kisa ko makamancin wannan sai ga in ya tashi a affectation in kika zo za a yi affectation ya kalli ke ya tsaya ya duma duma ce sai a kake kusa ba za ba ki cikin sai a kake kusa kusa sai ga wasu daga ciki kewayewa suke wasu daga ciki an yi wannan a kasar nan wallahi an yi wannan kasar nan sai ga matar mutane ce kuma karuwar mai gida ce to da Allah ya tashi musu sai Allah ya yi abinda ba a kasan al'amarin Allah shi ba eh, ya bagata la ta'tikum illa bagata in Allah ya tashi kawo mutane to abin zauwa yake kai tsaye surprise Allah yake yi ba ma yanzu in za a yi ruwa ai ana hadari ko aga alamun cewa ku tattara kayan ku in ka shanya cire in ki shanya kayan ki nade ruwa za su zo amma azabar Allah idan tashi zawa Allah bai maka ishara kawai sai ka ji abun umus sai Allah ya musu umus ko kuma sai ga sun komo yanzu abinda za su ci abinda za su yana gagarar su Allah ya ruba mana asiri kuma irin wannan abun ba sai kaga mutum har abada bai bai rayuwa wadatacciya bai rayuwa ingantacciya abin da sananne a cikin al'umma malike cewa wa kam azalat min ni'ma nawa daga cikin mutane suke jin dadi amma dalilin sabon Allah sai Allah ya jayi musu wa kam jarabat min niqma kuma nawa mutane suna zaune lafiya lo kuma Allah ya azautar da su dalilin sabon Allah ai sabon Allah yana jayo azaba sai ce ma akthara al-muqtarrin biha min al yace yawa daga cikin malamai al-ulama ki yawa daga cikin malamai suru da wannan abun har ta malamai suna sabon Allah ko ba sai ai yanzu ma sai dai a ce Allah ya Allah Allah ya kaso kin al'amari wama wama aktsar al-muqtarrin biha min al-ulama'i diyawa daga cikin malamai sun rudu da wannan abun na taba jin wanda wani malami yana magana nan garin yana cewa saban Allah ba dan da mutane suke saban Allah ba hadisi ne karanto cewa da Allah subhanahu wataala ya halakar da su ya ka mutane masu sabon Allah su kuma su roki Allah gafara sai ce dan haka mu kaka ga malami yana yin wani abu na ba daidai ba ka doka wani abu ne a'a su Allah ya sanar da su hanyoyin roƙon Allah kuma Allah ya gafarta musu ka san da jin wannan ka san wannan wahayin shedan ne da jin wannan ka san wa'azin wa'azin shedan ne Allah ya kare mu sai ce to fadlan al jihali uwa uba malamai sun yi to ina da jahilai malamai da ya kamata su tsawata su ce abu kaza bai da kyau abu kaza bai da kyau su suna aiwatarwa to ina da su jahilin su karatu ba ta mu bai ku na muke abin da kuka shi na muke kuma haka nan sai ce walam ya'lam walam ya'lam al-muqtar anna dhanba yanqut sai ce shi wanda ya rudu da wannan fa'iltar bai san cewa ba zinubi yana tashi zunubi yana farfadowa ma'ana eh, uquba da kuma asar na saban Allah yana tasowa bayan shekaru sai ce walau ba da hinin da ko wasu shekaru ne kai tsamanin kai Allah bai muku mi ba to sa shekara 30 nan gaba bi zai Allah bi zai faru gare ka sai ce kama yan qudussum kama yan qudussum ne ka san guba akwai gubar da mutun zai sha sai shekara ba ta masa kisa ba ko to haka sabon Allah ma akwai wanda in ka sha in kai to sai ka shekara 20 Allah bai maka azaba ba sai Allah ya kale kai da ka guba akwai da bata kashewa kai tsaye sai mutun ya dauki tsawon lokaci yana rayuwa bata illata sa ba to haka sabon Allah in kai to da ka san maiton guban ya kwanta a jikinka to haka abun yake a jikin mutum a lokacin ni taso sai yana yi kuma sai Allah ya masa hukuma da shi وكما ينقض الجرح المندل المندل المدمل على الغش على الغش والدغل yace kamar yadda kasan raunin da aka aka lillibe rauni wanda aka lillibe aka sanya bandeji aka rihe sa to wannan raunin a kwana a tashi yana babbakowa ko yana tasowa to haka shi ma sabon Allah yana tasowa Allah ya samu bai ta abin da malike sai nuna mana cewa sabon Allah in kai to kakka jira ukuba wai kai tsaye a jira tarba nan gaba ai na baku labarin yanzu muka ba da labari wanda ya zai da mace guda daya ya dara da sa da ya aura an yi zina da ita da cikin sa aka lalata kaunarsa kuma aka lalata ta shi wadai ne yi dai ne fa yayi kaga wannan musiba ce malai yake cewa wa qal zakara al-imam ahmad ana bi darda al-imam ahmad ya hakaito daga abu darda Allah ya kara masa yarda yana wa'azi yana cewa i'budullaha ka'annakum tarawnahu ku bauta wa Allah kamar dai kuna ganin Allah ku bauta wa Allah kamar kuna kuna ganin Allah subhanahu wataala yace wa uddu anfusakum fil mauta kuma ku dinga lisafa kanku cikin matattu in ka san duk abin da ke rubuwar mu shine ba ma lissafin ba cewa mu ma matattu ne ba kun je kun ajike mutum a gidan ajagawa to sai ka sa a ranka ko anjima jima ko gobe ko jibi kai ma za a kaka nan a aje ka kun je kun kai mutum makabarta kai ma sai ka tancewa fa wata rana ko yanzu nan eh, ko in an ko gobe ko jibi za a kaka anan ne za a kawo ka kida ake cewa a sa laka a tallabi sai ma za a ce a sa laka a tallabe ka a sa mu ku kawo itace a dora haka kai ma za a ce ku kawo itace a sa kida ake cewa laka ta isa ba a karo haka za a ce bata isa ba kai ma a karo maka ce jama'a sai haƙuri Allah ya ci kansa kai ma za a ce Allah ya ci kanka an kare da kake nan wannan karatun ne mafi yayin ba ma sai kana ganin a kai ni yanzu har yanzu matashi nake shekara ta 25 a duniya kuma kaga yanzu akwai dama ina yin shekara 60 70 nan gaba ashe a shekara kusa baka sani ba Allah ya ruba mana asiri yace wa uddu anfusakum fil mauta ku dinga lisafa ku cikin matatu wane fa ya mutu wane ya mutu saura kai wa alamu ku sani anna qalilan yughni yughnikum khairun min kathirin yuhlikum yace abinda Allah zai ba ku kadan ya fi abin wanda zai wadatar da ku dan kadan abinda Allah zai ba ku kadan ni wanda zai wadace ku rayuwa yafi abin yawan da za a ba ku mai halakar da ku Allah ya baka abin kadan ni na rayuwa wanda wannan abin in Allah ya baka zai ishe ka rayuwa ka haka taimaka ma wani rufin asiri kai baka da can sama kuma kai ba talaka ba amma Allah ya ruba maka asiri da ka huce tukunyar gidanka to yafi Allah ya tara maka abin da haƙin Allah ya gagara saukewa a kanka sai wannan abun ya halakar da kai sai ce wa'alamu ku sani annal birra la yubla tabbas aikin nagarta bai tsuwa duk abin da kai na nagarta bai tsuwa duk abin da kai na na aikin kirki wannan abun bai tsuwa bai tafiya bai tahiya a banza ko kuma da abin da duk kai na kirki wannan abun ba zai tafi ba a banza muna tare da wani doro bai yana bani labari ce malam aiki alkhairi na da dadi nace ba kamar sani ba sai an je kiyama ce malam kai dan ma duniya Allah ganin abun ce ya aka yace ya fito zai ce huri kaza sai wanda ci zai tare sana ɗan noma nace sai kai su huri kaza yace nawa za ka zaka bayar yace a kawai baba mu je dai ka ai mana addu'a yace ya sauke su ya ƙara gaba sai jindar mai tare sa aka bincike takardu ina asiran ta mutu da wata daya kana tuke da mota babban mota kun baka da asiran ce wallahi ni ban sani ba amma ai mai alfarma ce je an yahe maka amma ka kiyaye <laughs> kun bayanta kana duk aikin alkhairi baka taba yin aikin alkhairi yazo ai zama a banza ba ba a yin aikin alkhairi ya zaman to ka ya tafi a banza ya fadi banza ba a yi sai ce wa annal isma la yunsa kuma saban Allah fa Allah bai manta shi din ka saba mu Allah Allah ya san ka ka saba masa in ka saba mu Allah ka saba masa Allah ya sani ai kamar mutum ne misali kamar mutum ne misali kana cikin yuwa matsalanciyar yuwa kana cikin matsananciyar yuwa matsananciya sai ka zo gun mutun ya kana son ya baka abba kudi ba ya baka abin da zaka ci ka tarar da shi ka tarar da shi ga ga karne ga musoshi an an an zo ana an buge lefik ana tsayawa musa lefik an zo musa tana sha karne kuma ga su an yi musu onet suna ci sai ka ce wallahi malam dai ka dan yi hakuri tsakaninka da Allah kai in ga gashi ya zaka ci duk in kuka sai ka tuna da shi shi da hanyar ya taimaka maka amma ya kasa yi duk in ka ga sai ka tuna wani na ne alfarma gunsa kuma wallahi duk wanda yake da kake da dawai ma alfarma ya ma yi masa kawai duk wanda yake da kake da dama kai masa alfarma to kawai kai masa saboda wannan abun wata nan za a waye gari fa wannan abun da kake tagama da shi wannan abun ya gushe maka kuma sai ya koma a hannunsa kuma suka dawo ne ma alfarman agunsa ni nan garin na san mutanen da nan garin na san mutanen da sun yi zama karkashin wasu mutane a bangaren kasuwanci suna kasuwa yaran su ne za a ba mai yi alaji sai nama je kai gida kai ga ɗan ɗari tika ka je ka kai naka gidan yanzu kuma sai aka waye bayan shekaru sai Allah ya juya su wa'ancan masu gidajen sun dawo ba sa da komi a rayuwa su wa'annan yaran kuma suke tallafa musu wallahi malam zaidu ni nan na san da yawa ba mutum da ba da yawa na sani da mai gidan yaron ka ne a shago yana maka hidima yayye sai ya matarka kaza biya sai kihi biya sai kaza sai ga sai hada nama kala biyar wallahi a sai mata kihi a sai mata ga naman kananan bisa shi a ce ta soya a yi miya da shi ga naman shanu a ce shi kuma ga kihi a dafa sannan kuma ga kaji dukkan sai aka kai mata sai a waye gari kai kake sai kana kai yanzu shi wannan mai gidan naka Allah ya amshe wannan abin ko kuma Allah ya ba kuma kai ke tallafa masa a rayuwa kana ganin in ba ku zaman mutunci da shirka taimaka masa ba ba shi ba ba zai yi ba Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri shi yasa wallahi in ka samu damar yin aiki alkhairi kawai kai kuma kakkawai ga baya kawai tafi sa kai ka ci moron abun nan gaba kai dan kai dai kawai kai dan Allah eh kai dan Allah ka samu moron abun nan gaba malai cewa wa nazar ba'd ubbad ila sabiy wani daga cikin masu yawan ibada ya dubi wani karamin yaro fata'ammala mahasinahu sai ya dubi yayi tunani cikin kyakkyawan kyawun yaron surarsa da kuma dabi'unsa fa utiya fi manamihi sai aka zo masa da aka zo masa a mafalkin sa a cikin barci wa qila lahu aka ce da shi sai mafalki game da wannan yaron da ya gani la tajidanna ghibbaha ba'da 40 sana hadha ma ana lidhanbi naqadan mu'ajjalan la yata'akhkharu anhu ce la tajidanna ghibbaha ba shakka ga. kaga a ƙurar abin sakamakon abin bayan shekara arba'in magana ce ta akan yaron to wannan abin da kai na laifi maganganu da kai akai to aka ce masa zaka ga sakamakon abin bayan shekara 40 sai ce hada to ku duba wannan ba ma anna anna lizambi na naqadan muajjalan mu'ajjalan la ta'akhkharu an shi ba kuma duk da cewa shi zunubi saban Allah to kamar kudi kudi hannu ne ba a jinkirin sa kamar kai kasuwanci ne ka cire ka zo sayan abu kawai kai tsaye ka cire kudin ka bayar kaga shi ma saban Allah wani lokaci kana yin abun saban Allah nan take Allah ke nuna maka an kirna maka hukubar ba sai an jinkirta maka ba akwai wanda Allah yana jinkirta musu akwai kuma wanda Allah baya baya jinkirta musu qala sulaiman at-taymi ke cewa inna ar-rajula la yusibu adh-dhanba fi sirri fayusbihu alayhi madallata yace mutun yana iya boyewa yayi saban Allah a sirri ka saba ma Allah subhanahu wataala ka keta alkurmar Allah amma da sahe in aka wayi gari sai kuma alamun kaskanci da walakanci da tozarci sai ya fito tare da kai sai Allah ya walakantar da kai ya tozarta ka saboda dalilin sabon Allah da kai ta boye mutane ba sani ba wa kala yahya bin mu'adh ar-razi yahya bin mu'adh ar-razi yake cewa ajibtu min zi aqalin ina mamaki da mutum mai hankali ya qulu fi du'aihi da yake roƙon Allah yake fada a cikin addu'a sai yana cewa Allahumma la tushammit bi al'ada ya Allah kaka sa makiya su samu damar min dariya shine la tushammit bi al'ada ya Allah sanya na su samu abun yin dariya ta tare da ni kalan su kuma makiya idan kaga suna dariya akan ka to wani abu ya faru akan ka na musiba to ya Allah kakka kaddara makiyana su samu damar yi min dariya thumma huwa yushmit bi nafsihi kull aduwillah sannan kuma shi wannan mutum da yake roƙon Allah da wannan addu'ar yana roƙon Allah yana yana yana yana sanya da kansa yake sanya makiyansu na masa dariya yana roƙon Allah ya kare sa kada su yi masa dariya amma kuma gashi yayi yana yin abun da zai sanya makiyansa yayi musu dariya kila sai aka ce da mala akarmaka Allahu wa kaifa zalika haka ya zata kasance qala sai ce ya asillah sai shine dinga sabon Allah fayushbit bihi al'ada fayushbit bihi fi eh, fi alqiyamati kullu aduwin sai makiyansa dinga masa dariya cewa fa gashi a cikin wuta shi da ka dinga sabon Allah a nan duniya sai a wayi gari kuma gobe alkiyama Allah ya tura ka wuta Allah ya sauwake sai makiyanka su dinga maka dariya ta girma shine Allah ya kai ka kasanci na karshe shine Allah ya kai mutunci annabi Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta muna to kaga daga nan sai malam zai bude muna sabon karatu ya kawo muna irin tasirin sabon Allah in kai sabon Allah ga irin abin da ke faruwa sama da tasiri sun fi a ilga da malam ya da malam ya kawo sama da 40 60 ko 70 malam da malam ya zano tasirin sabon Allah in kai ga irin abun da ke faruwa amma bari mu bude mu faro na farin kadai sai mu like da karatun ko minti mu yi 45 to mai husu 45 to mu kwana anan sati mai zawa sai mu tashi darasi na 45 da shida sai mu tashi akan فصل وللمعاسن الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله sati mai zawa sai mu tashi anan in Allah ya kaddara abinda mun ka faɗa da mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna kuma Allah ya tsare mu daga yin sabon Allah ya Allah ka cire son sabonka a cikin zuciyarmu ya Allah ka tsare mu da yin duk wani abu da yake na sabonka ne ya Allah ka sanya zuciyarmu ta karkata akan abin da ke da'a gare ka ya Allah ko da mun so yi Allah ka hana mu ya Allah ko da mu tana so Allah ka hana mu ya Allah duk yadda abin yake da kyawu na sabo in dai sabon ka ne ya Allah kakka sa a tsince mu a cikin sa ya Allah wannan damala da muke ta fuskanta Allah ka tabbatar mana da ta ka sanya alkhairi da albarka a ciki Allah ka sabuka mana da ruwan sama masu tarin albarka ya Allah ka sanya wannan abincin da yake fitowa Allah ka tsare mana shi ka sanya a ci lafiya manoma Allah ka ƙara musu ƙarfin guya da lafiya ta noma abin da za mu ci mu, Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka ka ba su ikon yi mana daidai kuma ka sanya jin tsoron ka a cikin zukatan su zukatanka a cikin zuciyarka ya Allah sannan kuma ka sanya tsoron tsoron ka a cikin zuciyar a cikin a cikin zukatan su Allah ka sanya mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh